En het is ek, Ludwig Venter, wat hier in die verre noorde, noorde van Limpopo, uh, sit ek hier op een jachtkamp of een <laughs> wildkamp type van ding en uh, ek gesels met julle en uh, dank julle julle ingeskakel is. Um, ja, vandag het ek so, wel, my broer Piet het hier langs my gesit en ek speel meer sy smaak vandag, die liekies wat hy van hou. So, kom ons mors nie tyd nie en ons skop dadelijk af The Archies, de beatalbum van The Archies, effectieve popgroep van The Archies Strookiesprint. Die uh, album is oorspronkig in 1968 op Calendar Records etiket vrygestel en bevat 12 liekies. Dit is vervaardig dier Jeff Berry en mede vervaardig dier uh, Dion, uh, nee, Dion Don Kirchner. Uh, die groepse debiet enkelsnit was Bang Shangling en dit was in 1968 en dit is ook waarna ons nou gaan luister. Ons luister Bang Shangling van die Archies. I recall just walking down the street Trying to escape the city heat I saw her from the corner of my eye Yeah, she looked so good I thought I'd die. My heart went bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, bang. My heart went bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, shang, lang, bang, bang. Something said I shouldn't waste no time. your mind. Apaches, daar van die laat 1968s, daar rond, en uh, ja, hoekom kan ons hier nog, nog een van hulle luister nie? Kom ons luister somme dadelijk weer na La Die Do Down Down, ook die Apaches. Hey, down down Hey, la -di -do down down You're my baby, you're my one and only La-di-do down met you, girl, my heart was lonely, la-di-doo, down, down. Say you love me, baby, say you do. Say you love me like I love, love you. Ooh, ooh, you're my baby, you're my one and only, la-di-doo, down, down. When you hold me, girl, you know you thrill me, la di Kiss me, girl, you nearly kill me lying down, down. Say you need me, baby, say you do. Banshees, hulle sê Laddie Do Down Down en dit is geskoe natuurlijk soos op die Archie uh, comic uh, eh, prankie boek reeks en uh, eh, oké, okay, ons gaan nou, gaan ons oor na ander mannetjie van die era en net so uh, gewild as wat hulle was. Ons uh, oké, okay, dit is uh, Tommy James and the Shondells uh, met hulle treffer Crimson and Clover hulle gaan om nou een gemengde gesês, een eh, sukses, <laughs> met een eh, rockstyle muziek van Henkie Panky en Moni Moni. Nou, uh, hulle besluit om die pasubiki af te draai en muziek wat ten minste een melodie het en woorde wat verstaanbaar is en eindig so op met Crimson and Clover. En dit is die liekie wat ons nou gaan hoor. Nou, aangezien ons dan twee van die aardjes geluister het, hoekom kan ons nie twee van hierdie mense luister nie? Eh, uh, Tommy Jones, The James en The Shondells, hy doen eers vir ons die eerste ene, Crimson and Clover, en dan, I think we're alone now. Shondells, hulle was baie, baie gewild gewees in hulle da, en uh, die tweede liedje wat hulle gesing het, was I Think We're Alone Now, en hulle het afgeskop met Crimson and Clover. Nou het ons vir die mense, wat hulle amal ken, hulle amal weet van wie ek praat, as ek sê, the Bee Gees.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 Bee Gees, hulle sing vir ons uh, baie mooi liekie, ek hou van hom, Saved by the Bell. Gibbs Broers, wat allemaal Bee Gees en uh, Saved by the Bell is hulle liekie gewees en ek glo uh, dat allemaal ken die liekie en allemaal hou baie van hom en ja, dit was een van my groot ginslinge gewees daar en hulle was groot naam gewees in door die uh, skeppingsjare <laughs> van muziek sal ek sê nou ja, ek sien Rudolf jy is ingeskakeld, baie dankie en uh, hartelike welkom en dan ook uh, Hanlie baie welkom by die program vanmiddag, ek hoop jylle geniet wat jylle hoor. Nou, yes, ons is hier, soos ek sê, by die boonste hek van die Kreer Wildtuin, in so uh, kampie, die campus in Kateni, en uh, uh, ons doen een dagtrip uit na die Kreer Wildtuin toe gister, en ons kom uh, daar, Ivers is een panda, panda Maria, of Punda Maria, uh, kamp, ons gaan soen toe, en toe ons daar uitkom, toe draai ons verkeerde kant toe, toe draai ons rechts in plaats van links, ons dog, ok, daar is nog genoeg tyd om by die hek, want jy moet, half sies moet jy uitwees, anderste is daar groot fines en boetes en, en sovoort, in elk geval ons draai toe rechts, en daar gaat ons, en ons rij, en ons rij, en ons, en ons kom nergens nie, ons sê, niks lyk nou bekend nie, ons moet al na by die hek gewees het, met die afstand wat ons gereed, en, en, uh, ons trek toe maar af van die pad af en ons kyk, ons sien die son sit aan ons rechterkant en hy is bezig om onder te gaan, so dit moet die westerkant wees. En uh, so die oosterkant is daar en die noorderkant, uh, eh, toe rij ons syd. En dit wat heeltemaal in die verkeerde richting is, ons maak toe maar een u-draai en ons stop die eerste kar waar daar voorbij kom en die mense sê toe vir ons, nie, jesse, jylle is nie na, jylle is amper in Palaborwa, o, wereld. Mense, toe moes ons Er terugry en ons ry en ons ry en later toe stop ons weer een kar en sê, hoorie, uh, weet jylle miskien hoe ver die hek is waar ons moet uitgaan, ons wil ons mik vir die parfoorie. Hy sê, jy sal nooit daar kom voor ses nie, uh, voor half ses nie. Hy sê, jy gaan 7 uur of 8 uh, uh, uur daar aankom. Um, hy sê, jou beste wet is om maar in te boek en te oornag in die kreerwoldheid. Nou ja, dis toe maar wat ons doen, toe gaan ons Shingwechi toe en ons het daar geoornag. Die volgende groep op die draaitafel, ons praat van Hermans Hermits. Hulle roem strek oor a byna a dekade, van 1963 tot 1971, waar hulle somme baie treffers opgelever het. Die uh, ene wat ons vandag nog, nee, kom ons luister na twee, hoekom nie? hulle is nou hier, so, so terwijl hulle hier is, luister ons na twee van hulle likkies, die eerste is Sleepy Joe, en dan direct daarna, Herman Simmets, I think, uh, there's a, nee, ja, nee, uh, nie, I think, hulle sê net, there's a kind of hush, all over the world, kom ons luister, Herman Simmets. Sleepy Joe, Sleepy Joe. Rise and shine, sleepy Joe, now's the time, don't you know, to get into a new kind of dream. You've been living alone with no bell telephone, and you don't have a shed that is clean. You can rest your head on the corner of your bed, you can watch the world go by, but you never gonna what the other people see If you're always gonna be a sleepy Joe Rise and shine, sleepy Joe There are places to go There are windows to clean on the way You've got nothing to lose But a shine on your shoes Do the best things you can every day You can get upset the way that people get. You can turn your back on the crowd. But you're never gonna see what is absolutely real if you're always gonna be a sleepy Joe. La la la. jylle geweet die jongste laaitie in die groep, hy was maar skaars 15 jaar oud, toe hulle beginne saam syng het. En uh, ja, soos ek sê, hulle 10 jaar het hulle saam gesing, en hulle was uh, sterk op die 10 jaar gewees, uh, baie, baie treffers uitgebring. Ok, ons gaan oor, ons kom nou by 1910 Fruitcam Company. 1910 Ek wonder ook waar het hulle hulle naam vandaan gekry. Hulle het in 1966 as Jekyll and the Hides in New Jersey begin. Hulle eerste solo treffer was Simon Says en is geskryf dier Elliot Chiprat. Een van die eh, opvolgliekies is die ene wat eh, ons, wel nee, dit is nie die een wat ons vandag gaan luister nie. Ons gaan vandag luister naar die een wat hulle eerste hit was, hulle eerste uh, treffer gewees en dit is Simon Says. Nou as jylle nog die dansie kan onthou, doen hom saam. Hier kom ek. hands in the air. Simple Simon says. Shake them all about. Simple Simon says. Do it when Simon says. Simple Simon says. And you will never be out. Simple Simon says. Put your hands on your hips. Let your backbone slip. Simon says. Simple Simon says. Put your hands on your hips. Let your backbone slip. Simon take them hands in the As hy, dit was simpel, Simon Says, onthou jylle nog die moves, wat, eh, eh, klap jou hands in die air, en sit dit op jou knie, en, ach, daar is so baie, maar in elk geval, dit was nou altyd een lekker party party, uh, liekie gewees daai. Ruit ons beweeg aan, en ons kom nou by die ou, hy, die ou, hy, sy naam is Guy, uh, hy is in 1959 in Canada geboor, Brian Guy, Guy Adams en het eh, daarna vir homself uh, vele titels ingepaal wat insluit liekieskrijver, sanger, filantroop, activist, kitaarspeler en ook fotograaf en uh, dan ook vele toekennings verover wat uh, 15 Grammys en 10 of nee 3 Golden Globe Awards ja. ook ingesluit het. Die baie talentvolle kunstenaar word ook ingeleef in Hollywoodse Walk of Fame in 2011. Canada se Walk of Fame en hulle uh, uitsending Hall of Fame in 1998 en in 2006 in die Canadian uh, Music Hall of Fame. Nou, ons gaan luister na die ou, en dit is Brian Adams. Uh, sy groot treffer natuurlijk is uh, Cloud Number 9 of soeits, ne? Uh, maar ons gaan luister na Everything I do, I do it for you. vooral die drommer daar en dan die lead gitarist wat groot pret gehad het met die uh, opname van daar die liekie. Met, hulle is baie prominente, mens hoor hulle mooi duidelik en uh, ja, prachtig, prachtig. Brian Adams, Judy, ek weet het is jou gunsteling uh, kunstenaar, so uh, ons het om vir jou gespeel, ok? Raad ons stap aan en ons kom nou by uh, ou, oh, hy is David William Edmunds gebore 15 april 1944 en is een walliese sanger, liekieskrijver, kitaarspeler en platenvervaardiger. Alhoewel hy hoofdzakelijk met uh, eh, kroegrok en uh, new wave geassocieer word uh, met baie treffers van die 1970s en 80s, was hy natuurlijke neiging nog altyd na die 50s uh, die daai da, styl van rock and roll wat hulle daai tyd gedoen het. Ons gaan na Dave Endmund luister en die liedjie wat ons gaan hoor is I hear you knocking. Hier kom hy. Kom maar. yeah, you knocking, but you can't come in. En ja, ek ken syke mense, wat jy staan en klop en klop, en hulle sê vir jou, nope, hulle maak jy opie, jy kan nie ingooi. Um, ehm, die ou wat nou op die draaitafel le, Manuel Arube, Ar Arube, uh, geboor in 1965 in Nuevo Leon, en uh, dit is in Mexico, gereken die zwaarste man in die geskiednis. Nou, Manuel het ingeweeg tegen een ontsaglike 1320 pond. O, dit is nou uh, die, eh, die feit van die dag. Uh, dit is nie die ou wat nou gaan sing nie. Maar in elk geval, uh, dit was wat die ou geweeg het, amper 600 kilogram, voor die dokters en die dieetkundig is ingegryp het, en hy uh, in februari 2012 het hy geval gegeven, na 440 pond. So wat 200 kilogram, kan jy glo, het 400 kilogram afgeskit. Maar ons gaan luister na die ou wat sy naam Manfred Mann is. En hy gaan heeltemal terug daar na die vroege 60 uh, ja, ek sal nie sê middel 60s nie, vroeë 60s, 63, 64 en die eerste wat ons gaan hoor is ha ha set the clown en dan direct daarna pretty flamingo. Hier kom hy. if she just would. Alfred Mann, baie gewulde sanger in die vroege, uh, nee, is, uh, ja, middel 70s daar rond. En hy het vir ons gesing, haha, sê te clown, en direct daarna, Pretty Flamingo. Nou kom ons by een, dit was, hy was die grootster in Superstar. En ek praat natuurlijk van Neil Leslie Diamond. Geboor op 24 januari 1941 in die Connie County, Island gedeelte van Brooklyn, New York en uh, sy pa Akiba was bekend as Keef, Keef Diamond. Hy was vroeger uh, of uh, eh, uh, droe goedere handelaar. Uh, beide hy en sy vrou Rose was joodse immigrante uit Pole. Neil Diamond en die familie en sy familie het ja. tydelik na Shaheen, Wyoming verskyf weens Kief Diamonds militaire dienst en uh, uh, dit was tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in Wyoming het Neil self verlief geraak op uh, cowboys uh, uh, songs en liekies en flieks en uh, ja, hy het gereeld die Metany vertoonings bygewoon, dit is nou die Mara vertoonings, bygewoon en ten die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil sy eerst, sy ouwers uh, uh, nadat hulle teruggekeer het na Brooklyn, sy eerste 9 dollar akoestische gitaar het hy vir homself gekoop uh, lekker ne, en hier is Neil Diamond en die liekie wat ons van hom gaan luister is I am, I said. Neil Diamond. the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine. No. chair. I am, I cry. you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am a sin to no one there, and no one heard at all, not even the chair. my cries Lekkera, ah, Neil Diamond, een van Pietse ginsteling liekies, ne? of uh, eh, ginsteling kunstenaars. Nou ja, Joy Schwertli daar van Amerika, sy sê nou net, sy luister lekker in sy hoofd, baie van die sy, muziek, ek moet vir Piet sê, hy het een beter smaak as myne. Nou, hoe moet ek nou voel? Mense? <laughs> ok, ons luister vervolgens op die draaitafel nou, Poor Little Rich Girl, gaan oor die eh, Barbara Hutton story en het is biografische drama in uh, televisie 1987 met Farah Fawcett. Die rolprint vertolk die leven van Barbara Hutton, een welgestelde maar ontstook Amerikaanse sociale persoon. Fawcett verdien haar vijfde Golden Globe toekening vir die beste actrice in die televisiefilm Poor Little Rich Girl. Ons gaan aan luister en die ouwe dit sing is natuurlijk Dickie Laude. Hier kom hy. Thank you. weet wat gebeur as ons halfpad is met die program, ne? en ons is nou halfpad met die program, so dit gaan nou gebeur. En dit is een wat ek nou al uh, heel wat uh, uh, uh, gespeel het, maar Piet het hom nog nie gehoor nie. En uh, ek het hom sy keese laat doen vandag, en ek het vir my paar van die spots gespeel, en toe like hy hierdie ene. En dit is natuurlijk Forrie, sy drankwinkel. Kom ons hoor, hoe het het afgeloop vir hom. Hy vertel toe die storie van die storie van die drankwinkel en eh, dit gaan baie met hom baie goed. En uh hy kom eenmiddag by die huis en die drankwinkel toegemaak en hy het net by die huis gekom toe hy sy telefoon. En uh telefoon lei en hy <clears throat> antwoord en hy sê hallo vir u praat. hallo uh, meneer vir u sê my is u die eienaar van die drankwinkel? Ja meneer, kan ek help? Ag man, ek wil net uit van toe laat maak jy oop môre vroeg. Meneer ons maak 9 uur. 9 uur eers. Ja meneer, eh, dit was die wet met Paul, 9 uur, soos maak 9 uur oom. Nou maar goed, 9 uur is in ja. Baie dankie, eh, dankie meneer vir u, ek is ek, eh, jammer ek het die geplauwe reis. Ach nee, wat is een plezier oom. Dankie oom, dankie, tot ziens. in elk geval, is ons so by, by, by half 9 se kant, 9 uur se kant, hy, hy het nou net begin klaarmaak, nou moeg vir TV en hy wil gaan slaap, toe luister die telefoon weer. Toe sê die cellen over het nou bel. Wol niet, niet helemaal hetzelfde. <laughs> in die gesprek gaan zo die telefoon en hij zei: Hallo, voor je praat. Excuse toch? Ja. Zit meneer voor in praat? Ja, ik heb het nog net zo gezien, meneer. O, ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja, goedenavond, meneer Fourie. Goedenavond, meneer. Kan ik helpen? En hoe gaat het vanavond met u? <laughs> In een, het gaat mij goed, dank je meneer. En dan gaan het met jouw vrouwtje in een kamertje. <laughs> nee, dat gaat met ons allemaal bij goed. Kan Jullie niet verkouden naar jullie verschrikkelijke winter. Jullie dan, dan krijg je omers de ergste Skis is nog de ergste verkouden jullie tijd van die jaar. Nee meneer, het gaat met ons baie goed, kan ik jou helpen. Want dat hangt net af over wat jij nou voor mij gaan Dan weet ik of je mij gaan helpen. nou, dan nou, meneer, wat van je weet? Ik wil net weet, is jij die eigenaar van die MBS? Nee meneer, ik heb de drank van... Nee, nou, maar dit is wel voor MBA staan. Naast de borrelsdeur. <laughs> oh nee meneer, ik heb niet nou tijd voor grapjes. Ik kan ik wel. Maar ik heb ook tijd voor grapjes. Ik heb nog een hele paar. <laughs> Wat wil je horen, schooners of veilers? <laughs> Meneer, ek het 'n draakvakkel. Wat wil jy verder weet? Ek wil net weet hoe hoe maak la, hoe maak hoe o, oh, Jesus, meneer, vir nou vir my bek nie sê wat my kop rom <laughs> sê. hoe wanneer maak jy 'n langwinkel oop môre vroeg? Meneer, ons maak 9:00. Nee, Geer. Nee, voor, ek wil uit die diepte van my hart uit vir jou baie dankie sê vir hierdie bereidwilligheid vir jou om so onvoorwaardelik vir my inlig vir ons my te deel. ek waardeer dit oprecht. En tyd is dus vandag het mense soos jy nodig, meneer Vroei. Ek waardeer dit eigenlijk. Volgende ochtend half drie toe luister sy telefoon weer. Weer is telefoon. Maar nou weet ek nie of jylle weet hoe klink as jy om half drie in die ochend bel. <laughs> bel ek bieke iemand my ochend half drie. Ja, ja. ja. Vraag my. jy, jy weet. Telefoon lei en hy lei en lei en hierdie ou antwoord. Hallo? Hallo? Hallo? Wat is hallo hallo hallo hallo is in die meel. As jy die hele goddelike naggies is en hallo hallo hallo dan, dan moet ek seker die hele nag sê hou dit hou dit hou dit. Luister meneer, verstaan, kan, kan ik je helpen? Ja, ik kan me helpen. Ik kan me helpen. Zeg maar mee. Jij hebt moest, jij hebt moest een borrel doen, hè? Ja meneer, ik heb een drankwinkel. Drankwinkel? collega's, dat is een mooi woord. nou, nou, meneer, kan ik u helpen? Geet het er ook voor Nee, ik wil net graag hoe je weer hoe laat mag je op? Nee, ons maak 9 uur. 9 uur? Dan weet jy nou gaan slaap. Lees in die hele goddelijke nacht, jy sit er gesels met die telefoon. En dan wil jy nog jou dank wil gaan morgenochtend 9 uur opmaken. En nog een ding, meneer Vrie, ek ga weer hier ding neerzetten. Dat gaan verschrikkelijk stupid lijken as jy aanhoud praat en niemand praat meer terug. Volgende ochtend half 7 lees sy telefoon weer. Hallo, Furry praat. Oh, Furry is a jolly good fish. Hoorie meneer, het jy my al vroeger gebel? Jezus, Furry, ek sik al die hele dag om jou uit te kom. en dan kom ek met die verkeerde nommers uit en raak die mense die boop boos in vir my. meneer, jy wil sikker weet hoe laat maak my drank vir kalop. Ja. Exactly. Exactly. Dis presies wat ek wil. <laughs> Meneer ons maak 9 uur oop en dan kan jy inkom hoor. Nee, meneer, vir dis jy sien. Ek wil nie inkom nie, ek wil uitgaan. <laughs> is een klassieke Afrikaanse story daar van Forrise Drankwinkel en so mooi vertel daar so uh, dier die, uh, oog, as ek het nou vergeet wie, wie die verteller is, maar in elk geval een uh, mooi story. En uh, al, soos ek sê, al het ek hom al baie opgehaad, hy blyf vir my vreselik snaks en uh, nou Piet is een nieveling hier so en uh, ons het nou sy speellys opgestel. So, ach, gee hom nou maar die, die uh, wat noem hulle, the benefit of the doubt, en laat hy dit maar speel as hy wil. Nou kom ons by, uh, ou, oh, yes, hierdie ou, oh, uh, hy is een sanger, wat ons dwars dier die 1960s vermaak het met baie treffers kort op mekaar, en liekies soos vooral, wat was het, Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up in Jelly Tide, dit was Tommy Rowe, Hy was dier die jare was hy groot sensatie, maar het nooit uit sy nade gebaars voor roem of helderligies nie. Nou, uh, ons gaan nou na omluister met een van sy bekende liekies hier van die 1970s en ek praat van Tommy Rowe, hy sing vir ons, o, dit was in 1966, ja. Uh, Sweet Pea, onthou jylle om? Hier kom hy. Hey, ok, hallo, dit was Tom Lee Rowe met a leekie Sweet Pea 1966. Ok, ons skakels om het dadelijk oor na Joe Dolan en die leekie wat ons luister van die ou is 1981 Joe Dolan It's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you. Ek weet nie hoeveel keer nie, maar it's you. Hier kom hy. as hy ene Joe Dolan en ja, hy is die ou wat sy ooghaare sommer so, so streep op sy voorkop trek, daar is nie een gap tussen die linker en die rechter oog nie, hy is Joe Dolan, 1981 het hy daar liekie uitgebring, nou ek sien uh, Judy, Judy Swanepoel, sy skryf hier op ons uh, blad, dat uh, sy uh, luister op die oomlik, na die ou waar haar oorkant daar sit, en sy sê, die ou, hy dra, dis die ou wat altyd so bandana dra, sê sy, en uh, hy het altyd uh, op, op programme wat hy praat, en hy sit hier oorkant met mense wat aan sy lippe hang, uh, sy sê wat wou gee om die gesprek te hoor, uh, sy weet net, dis interessant, whatever hy sê. Nou, uh, ja, Judy, en eh, toe vraag ek aan, nou, is dit nou uh, hierdie, uh, wat is die ouse naam? Neil Sandilands, want hy draak ons altyd die bandana. Sy sê, nee, nee, nee, hierdie is professor Piet Krookamp. En hy sê daar oorkant daar, en gesels. Nou ja, wat ever hy oor gesels, ek weet het iets goeds, dit is altyd iets goeds as hy uh, beginne stories doen, en uh, uh, ons hoop om dan of wens om dan <laughs> alle sterkte toe in enige project wat hy dan nou mag aanpak en uh, uh, Judy, gaan klop hom op die skouwer, soos jy voorstel en gaan sê vir hom, uh, hoorie uh, ek het nou net een boodskap op die radio gehoor en dit is net vir jou. Right, ons stap aan met die program en wat gaan ons vandag luister? Ok, hierso uh, hoog het, uh, eh, op, op die uh, draaitafel op die oomlik is een man en die liekie is Games People Play prof, uh, eh, protestlied waarvan die lirieke uh, praat van uh, klomp verskillende vorme van haat, skynheiligheid, onmenslikheid, onverdraagsamheid en onverantwoordelikheid sowel as interpersoonlijke en uh, sociale interacties tussen mense. Billboard het die liekie drie maande na die vrystelling acht weke voordat het uiteindelik die Hot 100 bereik het as gunstig beoordeel. Dit was uh, nummer 6 treffer in die Verenigde Koninkryk in 1969, nummer 4 in Ierland en de Grammy toekenning vir die beste contemporaire lied die Grammy toekening vir Song of the Year gewen, Joe Dolan, ach nee, ek het net nou van hom, uh, Joe South is die ou wat hierdie liekie vir ons sing, en die liekie sy naam is The Games People Play. MUZIEK meaning what they say now, they never saying what they mean. While they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Whoa, uh, la da da. Talking about you and me and the games people play now. What we make break a heart and we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die that the other was to blame. Oh, uh, but neither one will ever give in. So we gaze on an eight for ten, thinking about the things that might have been. And it's a dirty, rotten shame. Oh, uh, the light and glory, hallelujah. <laughs> and they try to sock it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate. Read your horoscope, cheat your faith. For the most of hell with hate. Come on, get on board. Talking about you. Look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a as hy the games people play en dit is gewoonlik liekies, of nee, gewoonlik games, wat bedoel is om ander seer te maak, en dit is hoekom hierdie liekie uh, eh, moeilik dier die sensors gegaan het om uh, eh, aanvaard te word as uh, treffer. Ok, nou Pietse Ginsling, hy weet sommer, as ek hom vraag, watse plaat wil jy graag luister, dan kom hy altyd met The Beach Boys. Nou, hulle het begin as een garage band, bestuur dier twee Wilson broers en uh, hulle pa Murray, met uh, Brian as een neef van die uh, eh, muziek vir achtergrond en kreatieve richting, uh, om dit te oorheers. In 1963 het hulle nationale bekendheid ver, verwerf met een leak uh, on die top 10 treffers. En uh, dit is die uh, lied wat die seidelike jeugdkultuur uh, ge, ge, wat noem het, stimuleer het. Uh, Brian het uiteindelik inzette verminder, eh, weens uh, eh, commerciele momentum, en dit het gevolg uh, daaronder gelei, en uh, ja, hulle was toe, somme kort kort, daarna was hulle pop music cop-outs, uh, soos hulle in die uh, niet verdwijn het. Die liekie wat ons gaan luister van die uh, Beach Boys, ons luister na Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle On the wind that lifts her perfume through the air picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm up good, good vibrations. excitations. up good, good vibrations. She's somehow close to me smile, I know she must be kind. was a good vibrations. Wie is die ander groep wat ook iets met vibrations te doen het? Eh, eh, eh, de Rolling Stones? Wat het hulle moet er vibrations uit te wei? O nee, ek dink nou aan satisfaction. Ok, nee, dit is nie die selfde nie. Ok, ons stap aan, ons kom by a groep sy naam. Ok, die liekie wat hulle sing is Jennifer Eccles en dit is enkel snit van die Hollies uh, uit 1968. Die liedjie was geskryf dier uh, lede van die groep met hulle inzette van hulle vrouwens en die titel is combinatie van die vrouwense name. Ellen Clark, sy vrou was Jennifer, uh, uh, haar nooiens van was Belsted en Graham Nash, sy vrou Rosie Nie Eccles, haar uh, uh, nooiens van. Nou so, dan sit die twee by mekaar, jy krij Jennifer Eccles, uh, en uh, uh, uh die Jennifer Eccles specifiek, syng hulle nou, het akelige sproete gehad, nou, uh, sy verskyn in Likie Lily the Pink ook van The Scaffold en uh, die verwysing is een grap aangezien Graham Nash wat in December 1968 die Hollies verlaat het, achtergrondkoor op die opname gesing het. Uh, Nash was van 1964 tot 66 met Rose Eccles getrouwd. Ons gaan luister na hulle liekie en uh, uh, ek dink ons gaan, ja, hulle is rechtverdig twee liekies, want hulle het ver gerei om hier te kom. Uh, die een gaan wees uh, Jennifer Eccles van 1968 en dan Sorry Suzanne en Louisa Heinz Meyer daarvan Kroonstad 1968 dank julle jy ingeskakel is, ek hoop jy genie die, jy sê jy genie die muziek ook, so hier kom die Hollies, Jennifer Eccles. Thank you. What's next? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. <laughs> Please. Never Rhea. mind, okay? You keep clapping if you want to clap. Come on. Fantastic. We, uh, we wrote a number about three months ago about a young lady called Jennifer Eccles. Ooh. And. Uh, hey, hang on. Can, it, can anyone whistle can you whistle? Let's hear you. There you go. So, okay, okay. So you can whistle. <laughs> so, right, every time, every time, see that? Oh, Every time we say Jennifer Eccles, you have to whistle, right? So we're gonna go. Here we go, kid. One, two, three, four. One, two, three. Yeah! written on red brick our love told in our heart it's there drawn on the playground love kiss hate or adore I love Jennifer Ackles I know that she loves me I love Jennifer Ackles I know that she loves me 可我到 die Hollies, amal ken die Hollies en amal weet, dis hulle wat daar gesing het, prachtig en hulle het ons wakker gehou in daar jare, lekker dansmuziek en ons skakel nou oor na die ander groep wat ook in daar jare bijgewild was, die Kinks. Nou, hulle is een Engelse rockgroep in 1964 in Muswell, England. Eh, uh, het hulle, eh, o oh nee, dit was in Noord-London, ja, in Engeland, gevorm is dier die broers Ray en Dave Davies. Hulle word beskou as een van die belangrikste en invloedrijkeste rockgroepen van die 1960s en die een wat ons gaan luister van die Kinks. En, eh, o, oh, hallo, Corina, Corina, Corina, uh, van Erlinde, daar van Kaapstadse wereld, ne? jy sê dit is vrek koud daar by julle, en uh, ja, ons kom morgen terug vrystad toe, dan behoor het weer warmer te word, uh, ons bring jy het saam van die boe af. The Kinks, en hulle sing vir ons, Lola. Let's in the club down in Otsoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. See you really cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. As hy ons het geluister na die Kinks en hulle sing oor Lola en uh, ja, I'm not the world's most passionate guy, sê die ou, uh, enzovoorts, enzovoorts. Dit was uh, eh, Likie van die uh, middel 70's, sal ek sê. Ja, ek onthou om, toe ek op die grens was, toe uh, het ek een dag gerei in die kar in die ou, die eensersand wat voorgesit het in die, in die jeep. Hy het baie van die Likie gehou uh, <laughs> en ek moes om oor en oor luister. Nou kom ons by uh, dametjie wat ons baie vermaak het in daare jare en ek praat van 1974 Sandy Shaw Uh, sy is geboor as Sandra Ann Goodrich op 26 februari oh, 1947. Sy was een van die meest suksesvolle vrouwelike uh, Britse sangeresse gedurende die 60er jare. Haar, uh, sowel julle allemaal ken Puppet on a String, is die eerste Britse liekie wat bekroon word as wenner van die Eurovisie sangcompetitie onder hevige protes van die Britse liekie media, nou luister hierso, wat meen, sy is dit nie waarig nie, as gevolg daarvan, dat sy een uh, skandalige benoeming, as die ander vrou in een echtskeidingszaak was, van uh, ene Veronica Murdoch, en haar man Douglas Murdoch.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 I know it's wrong, I don't ever wanna go home anymore. You said hello to me, and I began to sing that I could fall in love with you. I seem to. Daddy? you tell me? Sandy Shaw, Monsieur Dupont. Nou, die volgende groep op die draaitafel is een van my ginslinge, uitsluitlik oor die damiekie wat vir hulle sing, en die damiekie wat vir hulle sing is Judith Durham. En die seekers het amper die selfde soort handelsbeeld wat uh, die Four Jackson en Jill moos gehad het. O, alhoewel, hoe kan ons mens sê die Jackson en Four Jackson en Jill het die selfde handelsbeelding uh, gehad as wat die seekers gehad het. Nou die selfde genre muziek en die selfde twaalfsnaar eh, kitaar enzovoort. Nou hulle was van Australië en dwars dier die 60er jare vele treffers geproduceer eh, een op die ander na mekaar. En die een wat ons vandag na gaan luister is ook uh, een van hulle grootes en dit is natuurlijk 1964 I'll never find another you. Die seekers met Judith Durham. MUZIEK prachtige sang daar, en uh, die liekie is ook mooi, maar die manier wat Judith Durham die liekie sing, man, mense, uh, sy is te cute. Nou, <laughs> ons kom by een ander groep, hulle was uh, Elvis, ach nee, nie Elvis nie, uh, Cliff Richard, sy, sy orkest gewees, The Shadows, aanvankelijk bekend as The Drifters, en hulle het oorspronkelijk by mekaar gekom. Nou, as ek sê, uh, Cliff Richard, dan praat ek van Harry Webb, jylle weet allemaal, Harry Webb is Cliff Richard, en niemand anders, ja, ok, uh, eh, hy, hy het ook in die orkest gespeel, voordat hy solo gegaan het, en kunstenaar, uh, eh, eh, uh, hy het roem verwerf, daardoor, en hy het groot roem verwerf, en hy is vandag nog, baie, baie, gesochte kunstenaar, en baie gewilde kunstenaar, die instrumentele liekie, wat hulle nou vandag vir ons hier, op die draaitafel het, is, Dance On, Dance On, maar nou net voor ek die liedje speel, dat ek net gauw sê, jylle weet amal, ek hou hierdie program hou 5 uur op, en dan is daar so een uh, uur van, uh, wat noem ons dit, uh, eh, uh, eh, DJ, uh, automatic DJ, wat net plaat na plaat na plaat gaan speel, luister nou, hy gooi lekker muziek man, en uh, dan 6 um, uur, kom Rudolf op, en Rudolf se program is op spoed en dit is 'n lekker lekker luisterprogram en 'n lekker saamgeselsprogram. Mense bel in, mense stuur boodskappe, mense uh, vra uh, versoeke en so as jy van plan is om vanaand te luister of nee, nie van plan is nie, as jy vanaand uh, die norm gaan volg en gaan luister en uh, stuur so lank jou versoek in. Rudolf sal hom vir jou speel. Ok, dit is om 6 uur in sy program is op, opspoed. Right, ons kom nou daar by die liekie wat ek nou net aangekondig het en dit is die Shadows Cliff Richard sy, uh, eh, sy, sy, sy groepie en die liekie is Dance On. Dance On lekker ene daar met die Shadows, maar al hulle muziek was lekker muziek geweest lekker kitaar, uh, lead kitaar, klanke en uh, ja, altyd, altyd mooi muziek gelever, die Shadows. En ok, die groep wat nou by draaitafel lee, is, ja, julle het van hulle gehoor, en ek weet nie of julle hierdie liekie so baie populair was nie, maar uh, uh, in my tyd was hy, maar of hy lang gehou het, weet ek nie. Hitch and a Ride is die liekie sy naam, en dit is geskryf dier Mitch en Murray en Peter Callender, en uitgereik as solo dier die Engelse popgroep Vanity Fair aan die einde van 1969. Dit het in februari 1970 nummer 16 op die UK single chart bereik, maar was een groot treffer in die Verenigde Staten op nummer 5 op die Billboard Hot 100 die Likie, eh, of die, ja, die Likie handel oor een jongman wat probeer duim gooi, omdat hy nie geld het nie, en dit is Vanity Fair, Hitch in a Ride. Ek self het al probeer hoor. Hmm, gats, waar is ek nou? As hy, soos ek sê, in die weermag het ek die ding gereeld gedoen. Jy gaan staan so langs die pad, sit jou duim in die licht op, en dit is soos visvang. Een betek hier buiten groot vis, maar jy weet, al die ander ouds in my bungalow, hulle kom altyd die maandagochtend daar, en hulle tel hulle, jessie, so mooi blond in een sportskar het my opgetel. En ek kry net ou ooms en tannies en Volkswagen Beatles wat my optel, maar hulle het altyd, jy weet, <laughs> ek weet nie of hulle die waarheid gepraat het nie, maar dis hoe dit maar gegaan het. Right, ons is nou op, uh, kom ons luister na, die, die groep is Love Affair, en hulle was een Londense uh, pop and seals groep, een soul groep, wat in 1966 gestig is, die groep het verskye verenigde koninkryke top 10 treffers gehad, waaronder hulle nummer 1 sukses Everlasting Love en Love Affair's eerste solo uh, was uh, She Smart. Uh, eh, as hulle nou sê solo 7, dan die rede hoe kom hulle dit sê, is die hy vanielplate, hulle was 7 duim in deursnit gewees. Die wat uh, teen uh, spoed 45. Die groter weet ek nie, hulle 32 spoed het hulle gespeel, maar uh, dit is ook om hulle uh, solo 7 genoem word. En dit was She Smiled Sweetly, was geskryf dier Mick Jagger en Keith Richards en het goed gevaar, maar uh, die groep het in januari 1968 die top van die Verenigde Koninkrijke solo 7 kaarte bereik met hierdie ene, Everlasting Love. En ons gaan nou na hom luister. die groep is ever, nee, hulle is nie Everlasting Love nie, hulle is Love Affair en die liedje wat hulle gesing het is uh, Everlasting Love. Nou, die volgende ou, uh, kom ons luister na, Christopher Joseph Isaac, hy is geboor op 26 juni 1956, ach, is nog een jong sienkie man, in Stockton, Stockton in Californië hy is Amerikaanse muzikant en acteur, hy is alom bekend vir sy treffer Wicked Game, as ook die gewilde treffers Baby Did A Bad Bad Thing, en Something Somebody Is Crying. Nou, uh, hy is uh, nou verwant aan filmregisseur David Lynch, wat sy uh, muziek in talle rolprente gebruik het om uh, soos by die, die, die rolprint uh, Twin Peaks, uh, Fire Walk With Me, enzovoort. Nou, sy liekies focus oor die algemeen, oor die thema's van liefdes en uh, verlies en hartseer met loobaan vir vier dekades uh, uh, wat hy uh, be beroemd was. Hy het altesam 12 atelier albums geproduceer en dit is Roy Obbesen. Ja, hy word in die 90er eh, jare het hy om Roy Orbison beginne noem, en uh, hy word ook vergelijk met Elvis Presley, Ricky Nelson, Dwayne Eri en uh, Chris Isaac. En ons gaan na syne luister, wat hy vir ons sing, en dit is Only the Lonely, Roy Orbison. Dun, dun, dun, dun. gone forever, so far apart. chance you gotta take if you're lonely heartbreak only Roy Orbison wat julle daar gehoor het en hy het Only the Lonely vir julle gesing en dit is daai plek waar ons nou is mense ek moet vir julle sê goeie nacht dit is naweek julle moet julle naweek geniet en ek hoop ek julle in een naweek bygespeel, ge, dat julle die bezemstok gevat het en een ronde gedoen het en dat julle nie daar stil sit nie, tenminste voetetap, dit is baie belangrik. Ok, uh, ek gaan uitspeel, sommer ek gaan twee in een rij doen, met die uitspeel en dan, eh, ons het net nog geluister na die aartjes, uh, eh, wat geskoe is op die boek Archie, jylle onthou al die karakters, Betty, Veronica, uh, wie was daar nog, uh, Moes, uh, ja, die klompie. Nou, ja, die Archies, hulle gaan vir ons sing Sugar Sugar, en dan gaan ek uitspeel met Simon en Garfunkel. Ek sê vir julle, baie dank julle julle geluister het, en ek hoop om uh, eh, sondagochend wil ek die preek vir julle doen, en dan die middag gaan ons luister na uh, ook treffers, uh, uh, sondag uitspan, en direct daarna die bybelstudie, en uh, dan ok, so geniet jylle naweek, geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet. Hier kom Archie's. Sugar Oh, honey, honey You are my candy girl And you got me loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true.